Düşmeningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmeningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Düşmeningiz tayyordir, tayyor. Endi mujohid birodarlarimizdan Muhammad Ali domla ma'ruzalaridan tinglaylik. Düşmeningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmeningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. yuriduuna li yutfi'u nurallohi bi afwahihim. Alloh subhanahu va taoloning nurini og'izlari bilan o'chirib qo'yishlikni istashadi. Ular bundan 14 asr oldin Abu Jahl, Abu Lahab bilan boshlangan bo'lsa, keyinchalik Kisroyu Rom imperiyalari va hozirgi davrgacha butun din dushmanlari tarafidan bo'layotgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bilan aytdiki, bularni xom xayollaridir. Bularni qilayotgan rejalari juda ham bir puch bir rejalardir deb marhamat qiladi. Alloh taolo nima bo'lsa ham o'z nurini tamomiga yetkazishligini Alloh taolo bayon qilyapti. Dar haqiqat har qanday yomon niyatdagi mushrik, kofir, murtadlar bo'lsin, Ularni alhamdulillah bu niyatlari puch bo'ldi. Bu qilayotgan rejalari amalga oshmadi. Barchasi faqatgina Alloh subhanahu va taoloni do'stlari bo'lgan, Alloh subhanahu va taoloni haqiqiy bandalari bo'lgan mu'minlarning foydasiga, mu'minlarning g'alabasiga bo'lib kelyapti. 14 asr avval ham, hozirgi kunlarda ham. Va bu inshaalloh to qiyomatgacha boradi inshaalloh. Lekin shuni unutmaylikki, allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah va vallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. <coughs> Mo'min kishilar Alloh subhanahu va taoloning yo'lida jang qilishadi. Kofir kishilar tog'utni yo'lida jang qilishadi deb marhamat qiladi. Demak, ikki tarafda ikki qo'shin turibdi. Kofirlar va mu'minlar qo'shini. Kofirlar tagut, butlar, na foyda beradigan, na zarar bera oladigan butlarni lashkari bo'lgan kofirlar turibdi. Ularni butlari qandayin bir zarar foyda bera olmaydigan bo'lgani kabi, ular ham bizlarga Allohni iznisiz hech qanday foyda, hech qanday zarar berisha olmaydi. Bu tarafda esa Alloh subhanahu va taoloni mu'min bandalari, haqiqiy bandalari turibdi. U bandalarning sifatlari kofirlarning tarafidan bo'lgan tahdidlar bilan, dag'dag'alar bilan Ular talvasaga tushib qolishmaydi. Ular vahimaga tushib qolishmaydi. Ular jang maydonlarida kofirlar bilan bo'lgan birlashuvlarda faqat Robbilariga qarashadi. Dushmanning kuch quroliga, quvvatiga qarashmaydi, hattoki birodarlariga ham qarashmaydi. Agar maydonda agar birodarlarim xiyonat qilib turalmaydigan bo'lsa ham men oxirida turaman dedi. Chunki ular Alloh subhanahu va taoloni bergan ne'matlariga noshukrlik, nonko'rlik qilish olmaydi. Haqiqiy agar ular Alloh subhanahu va taoloni bandasi bo'lishadigan bo'lsa, ular mahluklardan qo'rqib, ular Alloh subhanahu va taolo la'natlagan kofir murtadlardan qo'rqib kaçmaydı ular. Parvardigorlarning oldiga borisha olmaydi kaçıp. ular haqiqiy rijollardir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Innama zalikumush shaytonu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum va khafuni in kuntum mu'minin. Bu sizlarni qo'rqitayotgan shayton o'zini do'stlardan qo'rqityapti. O'zini vasvasasiga ketgan, u gumroh qilgan bandalar, u kabi mal'un bo'lgan kimsalardan sizlarni qo'rqityapti. Sizlar ulardan qo'rqmanglar deydi Alloh taolo. Fala takhafuhum. Qo'rqmanglar, mendangina qo'rqinglar. Qachon in kuntum mu'minin. Agar mu'min bo'ladigan bo'lsalaring, qaysi bir inson qalbida iymon bo'ladigan bo'lsa, ularni qalbiga biror bir kofirni, biror bir mushrik murtadni qalbiga qo'rquv kirmasligi kerak. Kim agar mana bu narsalardan qo'rqayotgan bo'lsa, ko'pirayotgan ko'pilaridan agar qalbiga qo'rqinch kirayotgan bo'lsa, u iymonini yangilab olsin. Biz u sifatdagi insonlar emasmiz. Biz faqatgina Alloh subhanahu va taolodan qo'rqamiz. Faqatgina Alloh subhanahu va taoloni azobidan, jahannamidan qo'rqamiz. Shuning uchun Ibn Taymiya rahimahulloh mujohidlarga risola yozganlarida aytgan ekanlarki, bir hadisni keltirib, jahannam o'zini qovjirayotganligidan, alangasini kuchayib ketganidan, o'zi ham chidalmaganidan Alloh subhanahu va taologa yolvorib shikoyat qiladi va undagi muzliklar ham o'zini juda ham bir o'zg'irin, qahshatkich bir sovuqligidan shikoyat qilib Alloh subhanahu va taologa shikoyat qilganda Alloh subhanahu va taolo ikki marta nafas olishlikka ijodat beradi. Qishda yozda mana bu bizlarni issiqliklarimiz ko'rayotgan bu jahannamning issig'i yoinki qishdagi qattiq izg'irinlar ana shu jahannamni nafas olishligidir. Va aytadilarki, mu'min musulmonlar, mujohidlar ular qishda izg'irin sovuqda Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ibodatlarini bajarib, jihodlarini qilib jahannamni sovuqligidan o'zlarini asrashadi. Va yozda bo'lsa izg'irin mana bu jazirama issiqda o'zlarini suskashliklarni qilmasdan Alloh subhanahu va taoloning jihodini mana shunday issiqda ham bajarishib, o'zlarini jahannamdan asrashadi deb yozgan ekanlar. Biz ham har qanday suratda qish bo'lsin, yoz bo'lsin, jahannamni azobidan saqlanishlik uchun har qanday mashaqqat bo'lsin, bunga biz chidab ish yuritishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo aytgan toifalardan bo'lishligimiz kerak. Ularni sifat bilan sifatlashimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki, bu ummatga aytadi, o'tgan ummatlardan ibrat olishlik uchun aytadi. Ya ayyuhallazina amanu كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله Isa alayhi u kishini oldilarida havoriylar bo'lgan edi. Havoriylar degani payg'ambarlarning xos kishilaridir. Jon fidolaridir ular. Iso alayhissalom ana shu jon fidolariga aytdilarki, kim menga Alloh subhanahu va taologa, uni diniga yordamchi bo'ladi deb so'radilar. Shunda ular aytishdiki, biz bo'lamiz deb. Biz ansorulloh bo'lamiz deyshti. Biz Allohning diniga, payg'ambariga yordam beruvchi bo'lamiz deyshti. Va bu aytgan gaplarida sodiq turishdi. Iso alayhissalom o'zlarini havoriylari bilan uchrashgani majlisiga keldilar. Shayton hech kim bilmagan narsani darrov xabarini yahudiylarga yetkazdi. Yahudiylar 4000 kishi bilan kelib Iso alayhissalomni qatl qilishlikka kelishdi. Shunda Iso alayhissalom aytdilarki, havoriylariga kim meni shaklimga kirib chiqadi-yu, uni qatl qilishadi va u men bilan jannatda bo'ladi dedilar. Shunda havoriylarning ichida eng yosh turib men dedi. Shunda Isa alayhisalom o'tir dedilar. Ikkinchi marta so'radilar. Yana u bola aytadiki, men dedi. Yosh bo'lishiga qaramasdan u yashab qolay demayapti. U men hayotni lazzatini kechib kechaydimayapti. Balki u men deb chiqyapti. Ikkinchi marta ham o'tkazdilar. 3 marta turdi yana. Oxir mayli bo'pti dedilar. Va o'zlarini yundan bo'lgan kiyimlari yu sallalari va yog'ochlarini berdilar. <clears throat> Tayoqlarini berib chiqardilar. Bu havori chiqib ketdi. Isa alayhisolamning shakliga kirib. Va ular yahudiylar qatl qilishdi. Lekin ular Isa alayhisolamni qatl qilishmagan edi. Va Isa alayhisolamni Alloh subhanahu va taolo osmonga ko'tardi. bizga ibrat bo'lgan narsani Alloh taolo shunda aytayaptiki, "Kunu ansorolloh. Alloh taoloni yordamchisi bo'linglar, dinini yordamchisi bo'linglar. Yordamchining sifati nima bo'ldi? Payg'ambari uchun, payg'ambarini izzati uchun, dinini izzati uchun o'zini jonini qatl qilinishligini bilib turib, o'zini ana shu tiqqa, ana shu qilichga bo'ynini qo'yib berdi. Biz Muhammad alayhisalomning ummatimiz Isa alayhissalom orzu qilgan ummat bo'lishlikni orzu qilgan Muhammad alayhissalomning ummatimiz. Isa alayhissalomning havorilari o'zini payg'ambari dinini izzati uchun aniq qatl bo'lishlikka bilib turib chiqadigan bo'lsa-yu, biz o'zimizni payg'ambarimizni biz o'zimizni dinimizni izzati uchun jonimizni bera olmaymizmi? Jonimizni fido qila olmaymizmi? Isa alayhissalomni ummatidagi yosh yigit kabi bizlarning yigitlarimiz nima yo'qmi? Biz ham inshaalloh mana shunday yigitlardan bo'lishimiz kerak. Va biz Alloh subhanahu va taoloni oldiga borganimizda ham Alloh subhanahu va taolo so'raganda, "Ey bandam, nima bo'ldi senga?" deganda, "Ya Alloh, bu seni yo'lingdagi meni qonim, bu meni seni yo'lingdagi a'zolarim" deb ko'rsatishligimiz kerak. Uhud kuni nima bo'ldi? Sa'd ibn Abi Waqqas va Abdulloh ibn Jahsh. Ikki birodar jangdan oldin aytishdiki, "Ke bir duo qilaylik" deydi. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqas duo boshladi, Abdulloh ibn Jahsh amin deb so'rardi. U kishi aytdilarki, er, "Menga bir pahlavonni ro'para qilgin. Juda ham bir g'azabli, o'chaladigan. Men u bilan bellashay va menga g'alabani nasib qilgin. Men uni qatl qilib uni narsalarimni olib olaydi dedi uni narsalarini olib olay dedilar shunda amin dedilar abdulloh ibn jash abdulloh ibn jashga navbat keldi u kishi aytdilarki menga bir pahlavonni ro'paro qilgin men u bilan jang qilay u ham men bilan jang qilsin keyin u meni ushlab quloqlarimni burunlarimni kessin va men aytamanki parvardigorni oldiga borganimda parvardigor so'rasa bu kimni yo'lida nimada bo'ldi desa, "Ey Alloh, bu meni kesilgan a'zolarim sening yo'lingda, seni payg'ambaringning yo'lida" deb men aytaman dedilar. Va Uhud jangi bo'ldi. Oxirida shahidlarni qaralganda Abdulloh ibn Jashni burunlari bilan quloqlari ipga terilgan holida daraxtga osilib turgan edi. Bu bizlarni salaflarimizni yo'li Bu bizlarni rijollarimizni yo'li. Biz ham agar ularni bosarlari bo'ladigan bo'lsak, qiyomatga borganda, "Ey bandam, sen nima olib kelding?" deganda, "Senga nima bo'ldi?" deganda, biz faxrlanadigan ishlarni qilib ketaylik. Biz Alloh subhanahu va taologa to'hfalar olib boraylik. Alloh subhanahu va taolo bizlarga jannati yu huri tayyorlab qo'ysa-yu, biz nima olib boramiz? Xiyonat u qo'rqoqlik olib boramizmi? Yo'q. Biz haqiqiy rijollarni ishini olib borishligimiz kerak. Uni sifatlarini, ularni qilgan ishlarini takrorlab ketishligimiz kerak. Parcha-parcha bo'lib ketaylik bu din yo'lida. Bizni nimadan qo'rqishadi? Qo'rqitishadi ular. Kullan yusibana illa ma kataballohu lana. Bizlarga faqat Alloh taolo bitgan narsagina yetadi xolos. Hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn. Bizlarga ikkita narsadan bittasini kutib turibsizlar xolos. Ya shahodat ya g'alaba. Jab borsa bizlarni shahid qilib yuboradi. Bu bilan biz jannatga yetib olamiz. Ja borsa uysiz qolarmiz. Biz oxirat hovlisi uchun chiqqanmiz. Jab borsa bolalarimiz yetim qolar. Shahidlar bilan kelyapti. yetimlar bo'lishligi bilan bu din yetib kelyapti. Agar hech kim qatl qilinmasa, hech kim shahid bo'lmasa, <coughs> qalblarga qachon nafrat kiradi? Qachon o'ch olish kiradi? Otasi ketadi, akasi ketadi, azizi ketadi. Shundan keyin mana bu aqllar ishlaydi ekan. Bo'lmasa hammani ham aqli ishlamas ekan. Bu Alloh subhanahu va taoloning hikmati ekan. Yana bir ibratli voqea Barro ibn Malikni eslashlik ham bu o'rinda munosib bo'lsa kerak. Barro ibn Malik Anas ibn Malikni inilari eng bahodir sahobalardan, eng shijoatli sahobalardan, hattoki Umar roziyallohu anhu o'zlarini valiylariga Barro ibn Malikni qo'mondan qilmaslikni chunki qo'mondan bo'ladigan bo'lsa, u shijoati sababli, oldinga tashlanishligi sababli butun lashkarni halokatga olib qo'yadi deb cho'chiganlaridan u kishini qo'mondan qilmaslikka xat yozib hammaga tayyorlab qo'ygan edilar. Bu kishi hammani hozir tasavvuriga bir bahodir, bilaklari kuchga to'lgan pahlavon gavdalangan bo'lsa kerak. Lekin u kishi undek emas ekan. Varro ibn Malikni aytishadiki u kishi juda ham nozik oroq go'shtsiz ko'rimsiz ko'rgan odamni rom ham qilib qo'ymaydigan kishi bo'lgan ekanlar u kishi mana shunday bo'lishligiga qaramasdan 100 ta kofirni yakkama yakka bellashuvda qatl qildilar va u kishi sahobalariga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nashida o'qib berib turardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan edilarki, rubba ashasa agbar la yubala bihi law aqsama ala Allohi la barrahu. Qanchadan qancha sochlari to'zigan, jismlari turqoqqa belangan, birov parvo ham qilmaydigan kishilar borki, ular qasam ichishadigan bo'lsa, ularni Alloh subhanahu va taolo qasamlarda sodiq qiladi. Ulardan biri Barro ibn Malik dedilar. Va bu kishi ana shu shahid bo'lishliklarini ham qasamini eshitdilar. Alloh subhanahu va taolo shunga musharraf qildi. Mana shu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin musulmonlar murtad bo'lib ketishni boshladi. Makka, Madina va Toyib va bir qancha jamoalargina iymonlarda qolishdi. Insonlar top-top bo'lib musulmon bo'lgan insonlar top-top bo'lib murtad bo'lib chiqib keta boshlashdi. Bu har bir jamoada har bir vaqtda mana shunday imtihonlar bo'ladi. Gohida biz ham xursand bo'lib ketamiz. Top-top bo'lib mujohidlar kelyapti. Top-top bo'lib iymon kuchayyapti, mana musulmonlar kuchayyapti deymiz. Lekin bular birodarlar bilib qo'yinglar, sahobalarga bo'lgan bizlarga ham bo'ladi. Top-top bo'lib hali sizlarga birodar bo'lib ko'rib kunib ko'rinayotganlar chiqib ketishligi ham mumkin. Keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bu fitnani oldini olishlikka qahshatli bir zarba berishlikka tayyorgarlik ko'rdilar. 11 qo'shin qildilar va 11 qo'shinga 11 ta bayroq berdilar. Ulardan birini Ikrima radhiyallohu anhu ga va birini Xolid ibn Validga berdilar va boshqa sahobalarga berdilar. Va bular mana shu murtadlarni qirib tashlashlik yo'lga chiqishdi. Ulardan eng ko'pi bo'lgan Banu Hanifa qavmi edi. Ular Musaylamat ibn Kazzobni o'zini qavmi edi. Musaylamat ibn Kazzobga unga ergashganlar bilan bo'lib 40 ming lashkar tayyor bo'lgan edi musulmonlarning qarshisiga. 40 ming lashkar. Hammasi murtad. Lekin bular ichida shundaylar ham bor ediki, ular qavm parastlik sababli ergashgan edi. Ular aytishardiki, nashhadu anna Musaylama kazzab. Biz guvohlik beramiz Musaylama kazzob va Muhammad sodiq. Muhammad alayhisalom sodiq. Lekin bizlarga Robiyani, ya'ni Robiya qavmni kazzobi mahbubrodir, yaxshirodir Muzardi sodiqidan. Ya'ni Muzar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qavmlari. Muzardi sodiqidan e, bu Musaylama bizga yaxshiroqdir deyshardi. Ya'ni qonparastlik bilan ular yashardi. Yo'hada insonlar shunday bo'ladi. Haqni bilib turadi. Qaysi taraf haqligini ham biladi, lekin unga shaytoniy bir bahonalar bahona bo'lib qoladi. Qonparastlik bo'ladi yoki shaharparastlik bo'ladi yoki shaxsiy bir adovatlar bo'ladi. Bular mana shunday mal'un insonlarning sifati bo'ladi. Qaraming lashkar. Ikribat ibn Abi Jahl borib ular bilan birlashib Alloh subhanahu va taolo ularga g'alabani nasib qilmadi. In yansurkumulloh fala g'aliba va in yakhzulkum famandallazi yansurukum min ba'di. Agar sizlarni Alloh subhanahu va taolo sizlarga yordam beradigan bo'lsa, sizlarga hech kim g'olib bo'la olmaydi va sizlarni agar yordamsiz tashlab qo'yadigan bo'lsa, sizlarga yordam beruvchi yo'q degan oyat bo'ldi. Bizlar ham shuni tushunaylik birodarlar. Agar bizlarga Alloh yordam berib turadigan bo'lsa, hech kim g'olib bo'la olmaydi. Lekin agar bizlarni Alloh subhanahu va taolo yordamsiz tashlab qo'yadigan bo'lsa, birodarlar, hech kim yordam bera olmaydi. Har qanday toqat bo'lsin, har qanday harakatlar, jamoatlar bo'lsin, ular bizlarga yordam bera olmaydi, birodarlar. Keyin Xolid ibn Valid lashkarni olib yo'lga chiqdi. Ukini ayollarni qatl qilishlikka ozgina qoldi. haymalarni ko'chirib tashlash. Va hamma tushundiki, agar mana shu kuni qochiladigan bo'lsa, mana shu kuni mag'lub bo'ladigan bo'lsa, to qiyomatgacha endi Allohga ibodat qiladigan toifa qolmaydigan ko'rinib qoldi. Xatrani bilishdi. Shunda Xolid ibn Valid jangni nizomini tartibini o'zgartirdilar. U kishi ansonlarni muhojirlardan ajratdilar. va har bir qabilani o'zi bilan o'zi qildilar. Bir-biriga aralashtirmadilar. To'yinki alam yetkazganini bilsin deb. Ha birodarlar, yo'hada shunday bo'ladi. Biz mu'min musulmonlar bir jasadmiz deymiz u. Lekin yo'hada ha kim shahid bo'ldi desa, insonlar xuddi sizga hech narsa bo'lmagandek. Ha kim shahid bo'lsa, palonchilar shu narsa borligi uchun o'sha paytda ham bizda ham bor bu narsa ajratib qo'ydilarki toinki ko'rsin birodarini shahid bo'layotganligini birodar u yoqda shahid bo'layapsa alamini ko'rsatolmayapti o'chini ololmayapti yonida bo'lsin dedilar va bu taktika berdi. jangga kirishdi va mana shu paytda Xolid ibn Valid o'zlarini eng shijoatli bo'lgan Barro ibn Moliklarni qo'ydilar. Aytdilarki, ey ansonlar yigiti qani oldinga dedilar endi eng qiyin paytda har bir amirlarni oldida mana shunday shijoatlilar bo'ladi birodarlar bular har doim ham topilmaydi birodarlar lekin bu afsuslanarli narsadir har birimiz shijoatli har birimiz oldinda yuradigan bo'lishligimiz kerak lekin bu narsa kundida chiroq yoqib oqtargandek juda ham bir qiyin narsadir va u kishi chiqdilar. Va insonlarga aytdilar-ki, "Ey insonlar, bugundan keyin sizlarga Madina yo'q endi. Orqalaringga qaytmaysizlar" dedilar. Yo Alloh subhanahu va taologa aytgan yolg'iz Alloh taologa ibodat qilinadi va jannat dedilar. Va kirib ketdilar. Jang juda ham qattiq bo'ldi. Va alhamdulillah Musaylamat ibn Kazzobni lashkari mag'lub bo'lib qocha boshladi. va ular juda ham devorlari mustahkam bo'lgan katta bir boqqa kirib olishdi. Uni keyinchalik hadiqatul mod deyildi. U yerda juda ham ko'p murtadlarni qatl qilinganligi sababli 20 mingga yaqin murtadni qatl qilingan edi. Ular kirib o'zlarini devorlarini berkitib olishdi. Va u yerdan o'qlarni yog'dira boshlashdi yomg'ir kabi. Bu suratda nima bo'ldi? Asboblar ojiz bo'lib qoldi. Devorlar bek, baland devorlar, eshiklarni ochib bo'lmaydi. Xuddi bizning zamonamizda qangi uraylik desak, tepadagi tayyorani ura olmaymiz. Bizga osmondan yomg'ir kabi o'qlarni yog'diryapti. Aziz aziz insonlarimizni shahid qilyapti. Shunda sahobalarning ichidan Barro ibn Malik chiqdi. Bizlarni ham ichimizdan toki Barroi ibn chiqmas ekan, biz mana bu devorlarni yora olmaymiz, birodarlar. Eng ularni baquvvati emas, eng ularni to'lishgani emas, shug'ullangani emas, eng zaifi chiqyapti. Va aytibdi-ki birodarlarga, birodarlar mani qalqonga solinglar va nayzalar bilan meni otinglar, deydi. U o'zini birodarlari uchun, islomni g'alabasi uchun devordan, baland devordan o'zini ochtiryapti. Baland devordan ochgandan keyin u yoqda yumshoq ko'rpachalar turgani yo'q. Nayzai kamonlar va qilichlar u 40 minglik lashkar turibdi. Ana shu yerga o'zini uryapti. U kishini otildi. Eshikni oldidan otinglar dedilar. Eshikni oldidan otishdi. U kishi tushib, yakka o'zi yakka o'zi dushmanning ichiga kirib ketishlik demak, yakka o'zi o'zini qatl qilinishligini bilib turib ham. Lekin ummatni izzati uchun, ummatni xalosi uchun kiradigan bo'lsa, bu salaflarimizni tariqasi ekan. Kirib kishi jang qildi. O'nlab kofir murtatlarni qatl qilib eshikni ochdi. Eshikni ochib, 80 dan oshiq jasadida jarohatlar, qilich jarohatlari, nayza jarohatlari. Va birodarlariga islom g'alabasiga eshikni ochib berdi. Va alhamdulillah g'alaba bo'ldi. Va bunga Xolid ibn Valid qanday qaradi o'zini qahramoniga, ummatni xaloskoriga bir oy davolandi. Bir oy Xolid ibn Valid o'zlari uchun kepasda turdi. Bu mana bu qahramonligi bilan Rasululloh sallallohu alayhi sallamdan keyin gumroh bo'lgan toifani qirib tashlashlik yoinki haq yo'lga qaytarishlik, dinni g'olib qilishlik uchun bergan bizlarni sahobamizni bu qurbonligi edi. Bizlar ham birodarlar bu sahobalarni to sunnatlarini tiriltirmas ekanmiz, to ulardek rijol bo'lmas ekanmiz, bizlarni dinimiz g'olib bo'lmaydi bu ahvolda. Bizlar bu yerlardan chiqa olmaymiz bu ahvolda. Har birimiz quloğimiz bilan bilib qo'yaylik. Bugun jang qilaman deyotgan bo'lsa, yoki bugun operation o'tkazadiman deyotgan bo'lsa, biz operationni boshlab bo'lganmiz birodarlar. Biz qilayapmiz. Biz O'razi agency bo'lsin, Kurram agency bo'lsin, Xaybar agency bo'lsin, Afg'oniston bo'lsin, qayer bo'lsin, biz necha yillardan beri qilyapmiz. Bizga bu yangilik emas. biz yonimizdagi kofirlarni aslida biz bularni chiqarib yuborishligimiz kerak ulardan oldin. Biz da'vo qilganmizki, butun dunyoga xilofatni o'rnatamiz deb. Butun dunyoda bir qarich yer ham qolmasligi kerakki, najaslar g'olib bo'lib turadigan bo'lsa. Jaziratul Arabni kofir mushriklardan tozalaydigan toifa Falastinga o'zini bayrog'ini tikadigan toifa bir xovich kofirlardan qo'rqib turadimi? Bir xovich kofirlarni tozalay olmaydimi? Biz bularni tekkizlab tashashimiz kerak, birodarlar. Afsuslar bo'lsinki, biz kechikyapmiz, birodarlar. Biz bunga tayyorgarlik qilishimiz kerak. Biz bunga kecha kunduz uxlamasdan tartiblar qilishimiz kerak, birodarlar. shundagina inshaalloh bizlarga alloh subhanava taolo o'zini nusratinigina beradi barchamizdan alloh subhanava taolodan haqiqiy sherlar bo'lishlikni rijollar bo'lishlikni so'raymiz va o'zining yo'lida sodiqlardan bo'lib o'zining yo'lida ahdiga vafo qilib arzimas jonimizni Alloh subhanahu va taologa taslim qiladigan bandalardan bo'lib ketdik. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin. Jazakumulloh xayr. Ko'kda mag'rur xilpiraydi bayrog'i, qo'llarida turli Qur'on yarog'i. Dushman charchamagan va to'xtamagan, ummat esa uxlar kamdir uyg'og'i. Ko'kda mag'rur xilpiraydi bayrog'i, qo'llarida turli Qur'on yarog'i. Dushman charchamagan va to'xtamagan, ummat esa uxlar kamdir uyg'og'i. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmeningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Düşmeningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmeningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Mashg'ul qilsa sizni ichki jang bilan, qizchilik yu johil qavmining bilan javob bering bir so'z, bir ohang bilan. bir ummatimiz bo'yamagin rang bilan mashhur qilsa sizni ichki jang bilan qizchilik yu johil qavmining rang bilan javob bering bir so'z bir ohang bilan bir ummatimiz bo'yamagin rang bilan dushmaningiz tayyordir tayyor bo'ling tayyor bo'ling Düşmeningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Düşmeningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmeningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Jasuslarni jo'natar tayyor qilib, go'zal mu'min musulmon ayyor qilib, yovuz niyat pulga umidvor qilib biz esa yuramiz do'stu yor qilib josuslarni jo'natar tayyor qilib go'zal mu'min musulmon ayyor qilib yovuz niyat pulga umidvor qilib biz esa yuramiz do'stu yor qilib dushmaningiz tayyordir tayyor bo'ling tayyor bo'ling Dushmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Dushmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Qaytarmoqchi sizni sofi tuqotdan, to'g'ri yo'ldan, hijratdan, jihoddan, imtihonlar kelsa ham iqtisoddan, chalg'imangiz buyuk maqsad muroddan, qaytarmoqchi siz Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. dushmaningiz ayyordir hushyor bo'ling hushyor bo'ling